Slavic Polish Gents of Boston started in 1937, which is almost uh, 57 years ago. Uh, it's a little bit before my time, so I can't tell you exactly how it was. But I myself joined the group in 1982, first year out of college, and I've been in the group 12, 13 years. As you mentioned, the uh, Krakowiak Polish Dances consists of three age groups. Uh, the oldest one is the adult group, which varies between roughly 16, 17 years to adults. We have dancers that have been dancing uh, one or two decades, so uh, you see the large variance in age. Another group uh, that we started in 19, 1973 was a children's group, and that's headed by Mary Pierce. Uh, she's been dealing with children between 5 and 6 and all the way up to 13. As you see, see there's a little uh, gap in the group, and that's where I fit in. Um, a couple years ago, uh, the Cracks have approached uh, the church in St. Uh, South Boston in St. Mary's School where we practice, and targeting children, uh, teenagers, actually between 13 and 16 years, and that's who I've been instructing for the past year. Oh, I've been a member of the Capella for I think it's 11 years now, and it's been really very interesting and an awful lot of fun. We've gone to Poland, I guess, four times since I've been in the group, where we've learned a lot from some good teachers that we've had there, also from some late night informal music sessions, which is sometimes where you learn the most, really. In our band, we have um, a few violin players, sometimes two, three, four, it depends clarinet player, trumpet player, accordion, and a bass. That's pretty much what you'd find in any traditional Polish band, um, both in Poland and here in the States. It's been really fun for me, and like the dance group, we're sometimes looking for musicians too. So uh, you could give the group a call if you play an instrument, particularly if you have some experience playing this kind of music for dancing. most of my teenagers in South Boston actually speak Polish. That's their first language, and they do speak English also. I don't speak Polish very well. My first language is English, but the adults, adult group, they mostly mostly speak English, and a few people do speak Polish. E, Ryszard wspomniał, że zespół już y, liczy niemal 60 lat, y, że ma trzy grupy wiekowe taneczne. Y, naj, najmłodsza grupa prowadzona jest przez Mary Pierce i to są zupełnie małe dzieci, od, od 5 do 13 lat. Ryszard prowadzi grupę średnią, jest właśnie instruktorem grupy średniej. Y, wiek młodzieży jest od 13 do 17 lat i to jest młodzież, która właściwie niedawno przyjechała z Polski, większość z nich mówi po polsku. Natomiast grupa zasadnicza, którą ja prowadzę, y, w większości jest angielskojęzyczna, jest kilka osób zaledwie, które niedawno przyjechały z Polski, ale one już też właściwie, te osoby już też przeszły na język angielski, także z konieczności y, próby prowadzone są po angielsku. E, oczywiście wszyscy, którzy są zainteresowani polskim tańcem e, są jak najbardziej mile widziani. Próby odbywają się w Hyde Parku i to jest e, dla młodzieży od 17 lat wzwyż. Y, może w tej sytuacji podam, y, korzystając z okazji, y, podam swój telefon, gdzie można się kontaktować, jeżeli ktośkolwiek jest zainteresowany. Mój numer jest 508 kierunkowy 339 85 93. Natomiast młodzież od 7, do 17 roku życia może zgłaszać się do Ryszarda który ma, prowadzi próby w czwartki od godziny siódmej w sali pod, pod szkołą. Dorchester. Mm, ja z wykształcenia właściwie jestem inżynierem leśnikiem, ale równocześnie będąc członkiem zespołu tanecznego w Polsce, tańczyłem w zespole Wielkopolska, byłem asystentem choreografa, później założyłem e, zespół na Politechnice Poznańskiej i to był okres, gdzie e, byłem członkiem kadry artystycznej e, w, w szkole mm, w na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie odbywały się co roku y, kursy dla instruktorów polonijnych z całego świata. I tam właśnie y, Państwo Pirsowie mnie poznali, tam zostałem zaproszony i od 78 roku prowadzę zespół w Bostonie, y, czyli już mm, ponad 16 lat w tej chwili. No tak, poza zespołem Krakowiaka mm, jeździmy z żoną po Stanach i, i prowadzimy zajęcia tańca rekreacyjnego polskiego. I tak jak już wspomniałeś, nie tylko w Stanach, bo byliśmy również y, w Hongkongu, byliśmy w Japonii, w Australii. I nasze tańce naprawdę są bardzo popularne pośród tych wszystkich tańców, które mm, są na rynku International Folk Dancers tak zwanych, to polskie tańce rzeczywiście są bardzo lubiane. Zajmują czołowe pozycje na listach popularności. I oni też oczywiście są jak najbardziej proszeni. Wszyscy, którzy grają na jakichkolwiek instrumentach, również mogą do, y, wstąpić do zespołu, zapisać się, za, zadzwonić, dowiedzieć się o terminy prób i po prostu zostać członkami kapeli. 8 października mamy półgodzinny program wraz z innymi narodowościami w Bayside Expo w Bostonie wieczorem, to jest sobota, a następny koncert będzie tak zwany First Night w Bostonie, y, czyli 31 grudnia w John Hancock Hall. No niezależnie od tego już tradycyjnie wiosną będziemy mieli pełny dwugodzinny występ. I latem przyszłego roku, co ważne przede wszystkim dla tych, którzy ewentualnie myślą o wstąpieniu do zespołu, wyjeżdżamy na festiwal zespołów polonijnych do San Francisco. E, no tak, nasza popularność e, bierze się między innymi stąd, że jako jedyny zespół właściwie amerykański, polonijny byliśmy na wszystkich festiwalach e, rzeszowskich od pierwszego do, do ostatniego, który odbył się w 1993 roku, czyli w ubiegłym roku. Ale mówiąc o popularności, chciałbym tutaj zauważyć, że mm, przede wszystkim na widowni obserwować można starszą generację. Mm, bierze się to Oczywiście y, jest to związane mm, ze sferą emocjonalną. Ci ludzie jakoś bardziej y, nastawiają się na odbiór polskiego folkloru. Natomiast y, młodsza generacja, no trzeba powiedzieć, że, że traktuje to mm, jako drugą kategorię <laughs> sztuki, jako coś troszeczkę wstydliwego jakby. Mało się widzi młodzieży na naszych koncertach, mm, przynajmniej tych, mam, mam na myśli tych, którzy przyjechali z Polski. Y, wydaje mi się, że y, jest to związane z jakimś y, przesądem. Mówi się o zespołach autentycznych i te czasami wywołują <clears throat> niezdrowe komentarze w środowisku Polaków, jeżeli chodzi o nas, to, to, nasz profil artystyczny, właściwie my nie prezentujemy tańca w formie autentycznej, in crudo. Jest to opracowanie artystyczne. Folklor jest tylko bazą, na podstawie której y, po prostu budujemy y, nasze programy. Są to często scenki, na bazie folkloru. Muzyka jest również opracowana, a zespół y, przygotowany jest na bazie y, techniki tanecznej, y, charakterystycznej i, i klasycznej. Także nie jest to tak zwany autentyk, jaki często widzi się w wykonaniu starszych tancerzy w Polsce na festiwalach. My jesteśmy na tym pośrednim etapie, czyli tak jak wspomniałem, opracowanie. Jest to po prostu opracowanie artystyczne.